post naudec secundoi, jam alvenas helpo. Cion fari, se la sav automobilo estas premsata en la trafic stopigio? Volontulai helpantoi en Israelo montras, kiel la problemo estas solvebla. Ili rapidas per motorciclo alla loco la accidento, cae sparas per tio vim necessain minutoin. En cae circau Tel Avivo au Jerusalemo, trafic stopigioi cae trafica chaoso estas tiu tagajoi. En la densega strata trafico, la savai automobiloi appenau atingas ian celom. Tiel la helpo alvenas nur cun procrasto. Homoi mortas, char la sav automobilo ne avanzas en la stopigio, cae la intervena curatsisto al tro mal frue. Clarigas Eli Baer, quio en la jaro 2006 iniciatis la fondon de la organizajo un uiginta helpo, ciel al dono alla stata savo sistemo. La ideo estis establi tutlandan sistemon de unua respondo, tiel che unua helpantoi plenumas vivotenain intervenoin ye alta nivelo, gis la sav automobilo alvenas. En la comenzo, la oficialai asocioi rifusis comunici al tiui i unua helpantoi la ricevon de help al voco. Tiel tiam oni contraulege auscultis la polizan radion. Intertempe la unuigintai helpantoi estas firma consistero de la san sistemo. Circa mil help al vocoi atingas ciu tage la help centron, ciu intertempe tut lande, sendas circa un quin mil unua helpantoin helpete compufonoi alla loco de accidento. Tiui helpantoi, ciui estas plei proxime, estas trovatai per goposo, estas informatai, cae povas tiam per applicageto accepti au rifusi la intervenon, char plei multae helpantoi agas honor office, cae havas sia in profesioin. Dum la cun retigo de la helpantoi en tuta Israelo presentas la bason, la help organizo estas exteren videbla precipe pro la multnombrai motorcicloi. La ideo estis che sav automobiloi ne savas vivoin. Tion faras homoi, clarigas el panto, kiu estas internazia parolanto de la organizo. Do temas pritio venigi homoin laueble rapide alla loco de la accidento. Per la motorcicloi la tempo gis la alveno en la loco de interveno estas traste reductebla en la regionoi circa la grandai urboi, Jerusalemo, Tel Avivo, Haifa ca Eilat, la helpantoi besonas nur naudec secundoin por alveni en la loco de la accidento. Ec en forai regionoi de Israelo estas average nur tri minutoi. La help organizo funccias ancau en la palestinae regionoi. Cun laboras ancau arabai israelanoi. La organizo estas financata exclusive de donatsoi. Do la servo estas sen paga. Nur la transportoi, per la quardec sav automobiloi, alla malsanuleioi, estas pagendai. La peno shaine rentumas. Ecte la existado de la organizo reductigis la nombro de mortoi post halto de coro sango circuloi je quindec procentoi.